Prvo pitanje je bilo, kaže, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, alaikum salamu wa kaže, zbog čega se prijevod koji koriste šaire, šarije, a u kome stoji da nema Boga osim Allah, e, zbog čega je znači, e, prijevod u kome stoji da nema Boga, nema drugog Boga osim Allaha, sporan. Kaže, zbog čega je znači prijevod koji koriste ešarije a u kojem stoji da nema drugog Boga osim Allaha sporan, kaže u razgovoru sa nekim ljudima sam im skrenuo pažnju da između tog prijevoda i ehli sunetskog, da između tog prijevoda i ehli sunetskog ima razlike, ali oni su, e, ali su oni rekli da, je to isto i zaista me e, interesira zbog čega je ovaj prijevod sporan. Da vam malo podaručuje svako. Eh, odgovor što se tiče eh, znači eh, tumačenja i značenja la ilahe illa Oko toga postoji jel, znači sama riječ la ilahe illa bukvalno znači znači la znači nema ilahe božanstva Boga illa osim Allaha. To je znači bukvalno bukvalan doslovan prijevod. Uglavnom, on se može, e, te riječi se mogu tumačiti, tumačiti u praksi na više načina. Uglavnom, ono što je poznato, e, to su tri načina tumačenja la ilaha illallah. Naravno, jedan ispravan, jel? E, prvo tumačenje može biti ovo doslovno i bukvalno. Znači da la ilaha illallah znači nema Boga osim Allaha. Ovaj privod nije ispravan Ovaj prijevod znači nije ispravan iz razloga što on nije tačan. I nije, e, znači prvo nije, nije tačan u stvarnosti, niti je to ispravno tumačenje kako je došlo islamu. Zašto? Jer kada kažemo nema Boga osim Allaha, e, to u stvarnosti nije tačno. Zašto? Zato što ljudi imaju razno razne bogove. E, ljudima ljudskom rodu, znači kod njih imaju raznorazni bogovi. Nekome je bog, nekome su bogovi e, planete, nekom su određeni predmeti, nekom kipovi, nekom životinje, čak nekom polni organ. Ima ljudi koji obožavaju ženski polni organ. E, nekome je e, božanstvo na udu bila šeitan, iblis, čak taj pokret ima kod muslimana, ovdje muslimanskim krajevima, abedetu šajatin, oni koji obožavaju šeitana, Zašto ga obožavaju? Kaže, zato što, je, zato što se on jedini isprotivio Allahu Đelešanu. Znaju za Allaha, a obožavaju šeitana. Hele, ne se da ne ulazimo u tu temu. Znači, u stvarnosti postoje e, razno razna božanstva kod ljudi, e, u koje ljudi vjeruju. I znači prevest la ilaha reći nema Boga osim Allaha, to nije tačno. Znači to stvarnost i ukedzib stvarnost to negira. Utjerava u laž. Kako onda prevesti? E, ovdje kako je navedeno gore, jel, Ešarije e, nisu na, na stavu da kažu jel, e, nema Boga osim Allaha, nema Boga osim Allaha, nema drugog Boga osim Allaha. On tako ne, ne prevodi la ila. ne tumači tako la ila. Ešarija suština ešarijskog i maturidijskog tumačenja la ilaha ilala je u stvari la halika illallah. Nema stvoritelja osim Allaha. Znači, e, njihova suština njihovog definisanja la ilaha znači nema tvorca, nema stvoritelja koji stvara ovo sve što postoji osim Allaha Đelšanu. On je jedan, znači jedan jedini koji stvara je Allah Đelšanu. Odnosno, preciznije, Ešajre Maturidije u stvari, kako oni tumače e, la ilaha kažu, la znači, kaže, Allahu vahidun fi zatihi wa fi sifatihi wa afalihi. Kaže, la ilaha znači, Allah je jedan u svom biću, u svojim sifatima, svojstvima i u svojim dijelima. Preko ove definicije la ilaha preko ove definicije, e, oni su došli sa onim novotarijama koje imaju. I morali su ovako definisati. Svejedno kako prvo su definisali la ilaha ovako, ili su prvo došli sa pogrešnim tumačenjem e, sifata, koje su potvrđene na Koranu i Sunetu, kako Allah, Allah Đelšanu sam sebe opisao, pisao ga Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam u vjerodostojnim hadisima, pa su oni morali pribjeći ovako tumače. Zašto? Jer oni kad kažu Allah je jedan u svom biću, oni to ne misle kako bi neko od nas pomislio. Kad kaže da Allah je jedan u svojim osobinama, oni, dolaze sa filozofskom teorijom da znači ne smije Allah Želešanu biti opisan ni sa čim što što ni sa čim što se opisuju ljudi. Pa onda zanegiraju sve sifate koje su došle e, da Allah zadovolja, da se Allah ljuti, da, da se Alašanu raduje, sve što je došlo opisano Alašanu, da ima te osobine, kažu to ne može Alašan, zato, što to liči njegovih stvorenja, stvorenja su, stvorenja su takva. Ljutnja kaže, zašto Alašan, ne može biti onaj koji se ljuti. Kad kaže Allah za sebe da je, da je e, Allah se razljutio, rasrdio na njih, ne znači da se rasrdio. Jer to ne priliči kada Allah šanu. Nego šta to znači? To znači da on će njih kazniti. I radatu azabihim. Da želi da ih kazni. Pa se tako izrazio. A negira je svojstvo da je Allah šanu ljut. Da se razljuti. Što? Kaže, jer ljutnja da bi se desila, mora se pokrenuti u čovječijem organizmu. Krv, mora se čovjek zacrveniti, mora se, znači, e, ono što se dešava, promjena, fizička promjena u čovjeku, a to kaže, a to je, e, to je e, prouzrokuje ljutnju. A kaže, to se ne može pripisati Allahu I tako da ne ulazimo u detalje kako to objašnjavaju. Uglavnom, sa ovom definicijom, la ilaha odnosno kaže, Allah je jedan u svom biću, u svojim sifatima, i svojim dijelima radnja, oni u stvari negiraju sifate, potvrđene u Kur'anu i sunnetu. I to je tema za sebe duga. Znači, to je znači, tumačenje šarija je stvari la da la ilaha ila znači la halika ila, nema stvoritelja osim Allaha i drugi detaljniji tumačenje la ilaha kod njih, Allah je, kaže, jedan u svom viđu, u svojim osobinama i u svojim dijelima. E, naravno, sad, ovaj, nakon ovih svega što smo spomenuli, e, obavezno treba spomenuti ispravno tumačenje koje ono treba biti poznat svakom muslimanu da la ilaha illallah kod ehli sunne wal znači la ma'bude bi haqqin illallah. Nema božanstva bi ono koje zaslužuje da bude božanstvo, da se obožava, osim Allaha. Znači, ovo je takdir se unosi bi Nema božanstva, nema Boga koji zaslužuje da bude obožavan osim Allaha. Jer u stvarnosti postoje raznorazni bogovi, ali ono koji zaslužuje da bude obožavan, to je Allah Želešanu nadam se da, je e, odgovor zadovoljio ono, ono što je sa njim pitano. Sljedeće pitanje, drugo pitanje, e, kaže, salam alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, alaikum salam wa wa kaže, od mnogih daja koji su učili pred šejhovima, sam čuo da je moguće promijeniti nijet u toku namaza. Pomalo me zbuno to danje pa bih volio da ukoliko je to tačno, ukratko pojasniti kako je to moguće. Jer su ta braćana voda dva tri e, slučaja kada je dozvoljeno, a kada je zabranjeno e, mijenjati nijet. Da vam Allah voda svako dobro. E, odgovor na ovo pitanje, možda će neko biti skomplikovano, malo detaljnije, jel? Zavisi od stanja, imaju stanja u kojima nije ispravno promijeniti nijet, a ima stanje u kojem je dozvoljeno. I zavisi na, koji, na koju vrstu nijeta se misli. Šta se misli? Da se e, zanijeti, znači imaju e, e različite prvo stanje, znači e, grupa stanja. Kada se zanijeti jedan određeni namaz, pa se zanijeti onda sa drugi. To je vezano za, za promjenu nijeta za namaz. A imamo drugu vrstu promjenu nijeta, a to je promjena nijeta u tome za kim se klanja. Da li se klanja kao muktedija ili kao imam ili kao, uh, uh, kao Znači, da li klanja kao imam predvodi ljude, kao muktedija koji klanja za imamom ili kao sam za sebe da klanja. Znači, ovo su dvije, uh, dvije različite skupine promjene nijeta. Da ne bi ulazio u detalje, jel? sa dokazima, jer to, to bi je predavanje samo za sebe. Da odmah navedem jel, ono, ono završno, uglavnom, znači, iako ima razilaženje po ovom pitanju, ono, ono nije jako, slabo je, E, u svakom slučaju e, ovo što ću navesti otprilike, pogotovo ovaj prvi dio, navodi ga šeh e, Ibn Usaymin i mnogi drugi učenjaci, on naravno nije to on došao s tim, nego uzeo drugi učenjaka, kada ne se poznato mišljenje stav, u stvari da imaju dvije situacije, dvije situacije u kojima nije ispravno promijeniti nijet. Koji je? Prva situacija kaže da se promijeni nijet iz muajjena ila muajjen. Iz određenog namaza u određeni namaz. Što je znači određeni? Znači konkretno jedan određeni namaz zanijetio, pa da onda promijeni nijet u drugi konkretan namaz. Takav, e, takav nijet je neispravan. primjer. Druga vrsta koja je neispravna je to da se promijeni e, nijet iz iz e, mutlaha namaza, znači iz nafile, zanijeti se na nafila, bilo kakva nafila, ništa određeno, klanja na filu, i da e, iz te na file promijeni nijet u toku namaza. Ovdje govorimo znači promijeni nijeta u toku namaza. Bade takbiratu ili hram. Nakon što je donio takbiratu ili hram. Da promijeni nijet, znači ovaj drugi slučaj. Znači zaniti na filu, pa da je onda u toku na file promijeni nijet u određen konkretan namaz. Bilo sunet, bilo fars. I ovo nije ispravno. To je drugi slučaj. A imamo, navješemo treći slučaj, navješemo treći slučaj kada je ispravno, a to je promjena da se zanijeti određeni namaz, poput toga da se zanijeti klanjanje farz namaza ili suneta, određenog suneta, e, e, na primjer, e, poslije akšama suneta, prije podne namaza i tako dalje, pozna, znači potvrđeno suneta, da se promijeni nijet u nafilu, opći namaz, bilo koju nafilu. To je ispravno. To je jedino ispravno. A ova dva prva slučaja neispravno. Zašto? Našem prvi primjer. Znači, kada se mijenja nijet, znači, ušlo su namaz, počeo se klanjati. I počeo se klanjati, na primjer, klanja, e, klanja namaz, e, na primjer, klanja zanijetio je podne namaz. I u toku klanjanja podne namaza, primjera radi, e, sjetio se da nije klanjao sabah. I u toku namaza promijeni nijet da je to u stvari sabah namaz. Ovakva promjena neko namaz neispravano je niti je klanjao time saba niti je klanjao znači time SABA, nije ga naklanjao, niti je klanjao time podni namaz. Zašto, zašto nije klanjao, zašto je neispravno da je podne? Znači zato što je završio dva rekata, jel? Tamo onda iznad četiri, znači zato što se promijenio nit. E, a drugo, zašto nije neispravan sabah namaz? Zato što nije počeo namaz. Namaz je ispravan. Kad se računa namaz? Se računa od tekvira do teslima izgovaranje Allahu Ekber i završavanje sa selamom. Prije toga mora imati čovjek nijet za namaz. A on nije donio nijet za farz namaz. Prema tome nije mu ispravno ni jedan ni, drugi namaz od ta dva. Drugi primjer. Znači kad čovjek zanijeti određen konkretan namaz. U toku namaza da, da, da promijeni u drugi određen konkretan namaz. Misli se na farz ili sunet. Određen, potvrđeni sunet. Nije ispravno ni jedan ni drugi namaz. Kako da završi. Drugi primjer, kada nije ispravan, drugi slučaj, kada zanijeti na filu, zanijeti na filu i u toku klanja na fili hoće da promijeni nijet u farz ili sunet potvrđeni. Neispravna. Zašto? Zato što nije, e, znači, nije imao nijet na početku prije bira. Znači nije e, ispravan taj drugi namaz koji je zanijetio, koji je promijenio. Niti ispravan ovaj prvi, odnosno neki čanci jes kažu jest ispravan, brojimo se na fila a ne brojimo se od, u to što je promijenio nijet. Jedni kažu jedno, jedno i drugo neispravno, drugi samo neispravno mu je u što je promijenio nijet. Ja ne znam koliko me možete pratiti i koliko razumijete, ali ovako pitanje je bilo tako. E, što se tiče trećeg slučaja, treći slučaj je znači da promijeni nijet iz određenog namaza u nafilu. Zanijetio da klanja e, e, i kindiju namazu i u toku namaza, prina radi sam za sebe klanja kod kuće, sjetio se da mora, ima određen dogovor, termin, da mora, ja navodim primjer, da mora da ode da požuri, da nema vremena da klanja to. <clears throat> I promijeni nije tu toku namaza u nafilu. I klanja dva ili četiri kata, svejedno. U nafilu opću. Ovaj slučaj promjene nije te ispravan. Znači, za, zanijeti određeni namaz, konkretan, znači farz ili potvrđeni sunet, i u toku namaza promijeni nijet u opću na filu. Na filu bilo kako. To mu je ispravno, naravno, vađu mu je poslije da klanja, ako pitam, kao što je primjer Kindija, da poslije u toku vremena Kindije klanja Kindiju na drugom mjestu kad stigne gdje hoće. Znači, ovo je jedini slučaj, po ispravnom stavu učenjaka, inšala, jedini slučaj kad je dozvoljeno ispravno promijeniti nijet u toku namaza. To je što se tiče e, mijenjanja nijeta iz namaza u drugi namaz. Iz drugi, jedne vrste namaza u drugi vrste namaza. A što se tiče, ne znam da li ima potrebe da se, da se još jednom e, ponovi ovaj slučaj. Ovo, e, znači imamo prvi slučaj. Znači da se zanijeti konkretan namaz. Na primjer, podni namaz. Farz. I u toku faza promijeni se nijet uklanjanje, klanjanje jacije namaza koji zaboravio klanjati. Primjer radi, sjetio su toku namaza da je zaboravio jaciju klanjati. I promijeni nijet da naklanjava jaciju. Neispravan mu je e, znači neispravan mu je i jedan i drugi namaz. Prvi je znači batil, a drugi ga uoše nije počeo iz početka. Drugi slučaj, da zanijeti na filu, zanijeti opću na filu, i iz te opće u toku namaza promijeni nijet u farz namaz ili znači e, ovdje šta je neispravno neispravan mu je onaj promijenjen nije što je promijenio namaz u koji je određen promijenio, on je neispravan. A po ispravnom stavu ostajemo, znači ona na fila e, ima nagradu za nju. To su ova dva slučaja gdje nije ispravno, znači mijenjati nijet. Treći slučaj kad je ispravno, kada se zanijeti konkretan namaz, konkretan namaz, ili, ili potvrđeni sunet i u toku namaza se promijeni nijet u opću na filu. Ispravan mu, je promjena nijeta. To je što se tiče promjena nijeta iz namaza, jedne vrste namaza u drugu namaza. A što se tiče e, promjene e, e, nijeta u toku toga, da li se klanja, da li klanja kao ima ili klanja kao muktedija, ili klanja sam za sebe munferid, tu je ispravno sljedeći da je dozvoljeno klanjaču da promijeni nijet. E, na primjer, počeo je da klanja kao muktedija. Počeo je da klanja kao muktedija. Zakasnio na dva rekata. Kad je završio imam, on se digao još doklanjava dva rekata. Znači, on ušao je u namaz kao muktedija, zanijetio muktedija. A poslije se njemu, kad je ustao onda doklanja dva rekata, priključi mu se neki drugi čovjek klanja uz njeg u džematu. Ili više ljudi. Dadno mu znak, dirnu ga i klanjaju za njim u džematu. ispravno je njemu da, automatski bude imam i da se promijeni nijet u imama. Zato imamo dokaz da ne spominjemo, i suneta. Također, ako je klanjao sam za sebe, počeo klanjati na filu neku, dva rekata, suneta ili tehijetul mešćida. A ima ljudi koji nisu klanjali farz i dođu za njim i dadu mu znak, ili sa njim dogovori, gdje ti klanjaj sunet, ili te je to nešit, a mi ćemo za tebom farz. Znači, ili, znači, u toku namaza, znači on je počeo kao sam da klanja. I on mu dadnu znak, znači počeo da klanja na sam. Dadno mu znak i on promijeni nitu imama i on njima bude imam. Ispravno i to. Ima dokaz za to u hadisu vjerodostojno. I obrnuto. E, e, ispravno je da čovjek koji, koji pođe da klanja kao e, muktedija klanja u džematu za džematom i da završi sam za sebe. Oni, e, oni klanjaju džematu, a da se on izdvoji klanja sam za sebe i to je došlo vjerodostojno hadisu Buhari. Za čovjeka koji je klanjao za Muaz ibn Džabelom. U svakom slučaju, znači sve, e, znači ove... Znači ove kombinacije koje se naveo ovdje po, pitanju muktedije i imama i ono koji klanja sam za sebe, znači pretvaranje nijeta u ovo, u ovo, ovaj namaz, sve je došlo vredostojno hadisima da je to ispravno. Mada unutar mezheba, sve četiri mezheba ima veliko razilaženje oko toga. Helen Neise. E, normalno, nama je ibret u onom što je došlo vjerodostojnim hadisima. E, sljedeće pitanje, nadam se da je ovo jel, e, tema suhoparna i ne navodi konkretne dokaze, a ako mi navodi dokaze, sve što je spomenulo, jel, uzeo bi mnogo prostora i bilo bi dovoljno za večerašnje obraćanje. Sljedeće pitanje, treće pitanje. E, kaže, nakon selama, kaže, da li je Allahu poslanik sallallahu alaihi posljedica trovanja kada mu je jevrej, kada Allah zatrovano meso? Kako se to navodi u hadisu? Ja sam na jednom sajtu pročitao to tvrdim da, da vam Allah podari svako dobro. Amin. E, odgovor, e, ovaj događaj je, da je poslanik sallallahu da mu je ponuđeno da jede zatrovanu ovcu je prenešen u Buhari i Muslim, znači mutefek alejhi vjerodostojno E, znači nema sumnje da se to desilo. Odnosno čemu se radi? U hadisu od Enesa radijallahu anhu e, on kaže da je židovkinja na Hajberu donijela Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem zatrovanu ovcu da jede iz nje, da jede od nje. Pa, pa ju je upitao poslanik sallallahu alaihi ve sellem, znači razni rivajeta, ali ovo što mu tefak ali njega spominjem, pa upitao nju da li je šta stavila u da li je šta stavila u ovcu. Bilo mu je sumnjivo. Odnosno u drugim rivatima došlo da, da je bio obaviješten. Da je bio obaviješten od komada mesa kojeg je trebao da jede, da je zatrovano. Pa je nju pitao, pa je ona potvrdila, pa je pitao šta te na to nazivao što si htjela tu radiš, kaže htjela sam da te ubijem htjela sam da te ubijem. U rivajetima mimo Buhari muslima je došlo, jel, kaže, a, htjela je da vidi u stvari, htjela je da vidi, a, e, mimo ovog hadisa Mustafa Alehi. kaže, htjela sam da vidim, kaže, jesu ti stvarno Allahu poslanik, vjerovjesnik, sallallahu alaihi sallam, kaže, jer ako nisi i ubijete svakako da se kotaršimo tebe. A ako jesi, neće ti ovo naštetiti. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve rekao: "Ma kana Allahu useli taki ala zalik. Allah šanu nije, doz, uh, nije dozvolio da ti to omogući, da, da ga ubije znači. E, pa je upitan, jel? Pa je upitan, kaže, od ashaba, kaže, da li da je ubijemo? Pa je on odgovorio ne. Ovo je hadisa znači Mutefek Ove neki koji sam dodao došlo u nekim drugim rivajatima. Hele Mejsa, e, ono E, za na pitanja. postavlja se o pitanju, znači, e, da li je Allahu poslanik sallallahu alaihi da li je umro od posljedice trovanja. Znači, došlo je u hadisima da je on počeo da jede i da su jeli, u nekim hadisima da su, da su jeli, da su pojeli dosta i da su završili cijelom i tako dalje, znači, shodno vajetima osim onda kada, kada su obaviješeni bili. Ono što E, e, konkretno odgovore na ovo što se pita u pitanju, pita, pita da li je umro od posljedice trovanja. E, navodi Ibn Qayyim u svojoj knji, poznatoj knjizi, o, od najboljih knjiga o životu poslanika sallallahu alejhi ve na ad, koja je prevedena kod nas, u njoj navodi ovaj slučaj. Navodi ovaj slučaj i navodi hadis koji govori o ovoj temi. A u stvari taj hadis bilježi ga Ebu Davud i bileži ga Bejheki u Delajlu Nubuva, Ebu Dawud u svom sunenu i e, Bejheki u Delajlu Nubuva i Hejzem i u Međme zevaj tako dalje. U tom hadisu je došlo da od Aisha Allahu anha da joj je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kaže e, ma ziltu ejidu min al uklati allati akaltu min Jome yawm khaybara hatta kana hada ewane inqita'il abhari minni Kaže, neprestano sam osjećao od, od zalogaja kojeg sam pojao, od ovci na dan Hajdera, misli se na u ovcu, jel? Kaže, sve do ovo, e, sve kaže, e, dok mu nije, kaže, uticalo na, e, žile, na žile, da presjećemo žile koje, Ebhar, znači žile one koje, kroz koje arterije, u stvari, koje ulazi jel, u srce da su one uticale na njega. Pa onda navodi Ibn Kajim nakon ovoga, nakon ovoga Ibn Kajim, e, znači u knjizi Zadon navodi, kaže to je Rasulullah s.a.v. šehiden Ibn Uqba. Kaže pa Allahu poslanik sallallahu alejhi umro kao šehid. Ovo kaže e, ovo je rekao kaže Musa ibn Uqba. Učenjak. Odnosno, što se tiče ovog, ovog, ovog hadisa, znači, E, u kojem poslanik sallallahu alejhi e, obavještava u kojem obavijestio znači Aishu radijallahu anha e, i naravno isto također u hadisu je došlo da je nakon što je jeo zatrovanu ovcu na Hajberu da je prošlo tri godine da je prošlo tri godine nakon toga da je prošlo tri godine pa je nakon tri godine poslanik sallallahu alejhi ve preselio umro ovaj hadis znači koji sam naveo ovaj zadnji hadis E, gdje poslanik sam kaže da je, da je znači, onaj zaloga koji proda uticao na njeg, tako da, da, je uticao na, na prijeki dijel e, rada, e, odnosno krvi koja prelazi u njegovim arterijama kod srca. Ovaj hadis oko njegove vjerodostojnosti ima razilaženja. Inače, šeh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Hejsem je ocijenio ga dobrim. Dok neki drugi učenjaci mnogi učenjaci da je, da upitan njegov senep. Da je upitan njegov senep. E, da ne sad ulazimo detalje, jer toga uglavnom razilaži kod toga oko vjerodostojnosti uopšte ovog, jel, što je prenašeno od poslanika sallallahu alaihi veselem. Ono što nas interesuje, znači ono što je, što je problem, e, što se može e, problem u razumijevanju ovog shvatiti, to je u stvari e, da li se E, da li se ovaj Naravno, sada ne spominjemo to, jel, e, e, dio učenjaka kaže, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa je spojio između tri stvari. Tri velike stvari. Prvo što je sastavio između vjerovjesništva i poslanstva i kao umro je kao šehid. Drugi učenjaci kažu ne. Ovaj kad nije vjerodostojan ne privata se, u stvari najveći stepen je to što je bio poslanik i vjerovjesnik. Jel? Iznad, poslanstva nema većih stepena. I Helen se uglavnom, znači, prihvatanje ovog se vraća na to na ocjenu ovog hadisa s jedne strane, a sa druge strane e, problem ovog hadisa je u tome što je on on po nekim učenjacima oprećan kuranskom ajetu. Oprećan je kuranskom ajetu u kojem uzvišeni kaže Wallahu muke minan nas. Allah želešanuhu te čuva od ljudi. I onda na osnovu ovog ta, e, prividne kolizije između ovog hadisa, znači prividne kolizije između ovog hadisa i ajeta, e, došlo je do toga jel, e, da li je moguće napraviti spoj između ovog ili, uzmao da je naravno ono što je došlo u ajetu da je jasno kodan, dan, a da se odbacuje ovo što je došlo u hadisu, da privata jer ima slabost u njemu, i dovoljno puće na slabo samo to da je, da je hadisu. Hele, ne e, e, mnogi učenjaci idu na to da uopšte ovaj hadis nije opričan, ako uzme da vjerodostan, da nije opričan tu. Kojem ajetu, u kojem uzvišen kaže suri ajde, kaže Ja, ejuhar rasulu, belir ma unzila ilike min rabbik. O poslaniće, prenesi ono što ti je objavljeno od tvoga gospodara, ako to ne uradiš, nisi dostavio poslanstvo, svoje poslanstvo. Wallahu ya'simuke minan nas. Allah, Allah te čuva od ljudi. Inna Allahe la jehdi al kafirin. Allah šanu e, neće uputiti e, narod kafirski nevjernički. E, Helenice. Znači ovdje ovo Wallahu ya'simuke minan nas znači razumijevanje toga, znači da mu ljudi, da, e, ljudi ne mogu naštetiti poslaniku samo alejhi i ono što je poznato u hadisma, da nakon objave ovog ajetu, ovog ajeta poslanik sallallahu alejhi rekao ashabima nemojte me više od danas čuvati. Man ne treba lični zaštitnik, ne treba me niko čuvati. A prije toga je poznati su ashabi bili kao znači što pronosi našto Ibn u na prenosi koji ashabi su stvari bili čuvari Allahu poslanika sallallahu alaihi po poimenično, po imenima na, na Nakon ovog ajeta, kao kaže sam Ibn Kajim, Ibn kaže, jel, rekao, ne, ne trebate više čuvati. Allah je na koji čuva. E, odnosno, e, ispravno je što se tiče, e, malo prije nisam navio, jel, što se tiče, znači, ove, ovog od Aisha radi Allahu anha, što prenosimo da je, da je, da je, da je poslanik sallallahu alaihi sallam njoj rekao kada je bio bolestan, znači u smrtnoj bolesti, da je rekao onaj hadis što smo rekli da osjeća jel, od hrani koji je kod, kod židokinje otrovanu ovcu, jel, da, je, da osjeća još uvijek toga i da je to utjecalo na, taj otrov, utjecalo na njega e, da, ga još jel, e, privede, da ga odvede smrt. E, to navodi također Buharija u svom, u svom ali ne kao hadis sa senedom, nego takozvani hadisi ta lijek. Odnosno bez seneda. Samo navodi, kaže, kale ajšetu, kale ajšetu. Od Aisha. A u stvari hadis, osnov hadisa je kod Ebu Dauda i kod Beheke od Elajlu Nubuve, sa, e, e, znači sa senedom lancem prenoslata. E, ne se, znači, znači ovdje ostaje pitanje da li ima kolizije da li ima kolizije između između ovog hadisa između ovog hadisa i, e, i, ajeta. E, ispravno inšala, znači tema je ovo za sebe druga, možete samo predavanje o tome držati, ispravno je, inšala da nema kolizije između ovog dvoga, ako uzmemo da je, hadis, da je ovaj hadis vjerodostojan, mnogi su ocijenili takvim. E, kako nema kolizije? E, nema sa te strane što u stvari što u stvari e, značenje ajeta Wallahu ja'asimu kemine nas Allah Đešan te čuva od ljudi da to ne znači da Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam e, neće zadesiti nikakav belaj i nikakav belaj na Dunjaluku u toku njegove misije, njegov rad, u toku njegove davi. Odnosno, kao što prenosi mnogi učenjaci, da ne navodimo, jel, a, čak i učenjaci u tefsirima ili učenjaci u, u komentarima hadisa e, prenosi, znači, e, e, sve ono što se desilo poslaniku sallallahu alaihi wasallam poput toga jel da, je bio, da mu je bila ozlijeđena glava na uhodu, e, da, je bio opsihran i e, da mu je, da su bili e, slomljeni, zubi i, u bitkama, odnosno mnoge druge stvari koje glavlja zadesla u i mnoge druge stvari da navodimo redom, znači sve mu se to dešavalo, a u stvari ajetom se to ne negira. Ajetom se to ne negira. Znači, e, Allah Đelešanu kaže, odnosno značenje ajeta u stvari, da je Allah sačuvan. Znači, od toga da bude odveden prije svega u dalalet, da skreni, da ne dostavi, objavu. A sa druge strane, sačuvan je od ljudi, znači da ga oni e, spriječe u toj dostavi objavi. U smislu, spriječili ga sa, sa, E, znači kada ga ubila. Ubili prije što je dostavio risalu, prije što je dostavio objavu Kur'ana i odnosno tumačenje Islama. Tako je da s te strane e, dok drugi učinjaci kažu jel u stvari i ovaj ovaj otrov koji je u stvari koji je došao u hadisu djelovanju, a taj otrov u stvari jest muadžiza u tome da nije inače otrov djeluje odmah kada čovjeka neko, kad se neko otruje otrov djeluje odmah ne, ne može proći tri godine nakon otrova pa da djeluje nego muadžiza, kako kaže e, imam nevevi, jel? Muadžiza u ovom hadisu jest u tome što otrov nije djelovao odmah. Nego prošlo tri godine, kada Allah poslanik sam sad završio sa objavom, dostavio risalu, dostavio objavu, da je tek onda uticao na njeg taj otrov. Dok drugi učenjac kaže, jel, u tom nije, kaže, jel, e, problem, jel, kako će otrov djelovati kako tri godine? pa negira uopšte sam hadis i tako dalje. Hele, ne se, e, inšala, ispravno je to, jel, <clears throat> da Allahu poslanik sallallahu znači e, kad se kaže Allahu jasmu kemenja nas e, da to ne znači da neće ga zades neki musibet na dunjaluku. Da ga neće zades neki, nikakav musibet na dunjaluku. Jer u stvari njemu se dešavalo razno razni musibeti koji sam malo prije spomenuo neke, <coughs> Tako znači, da, znači, da, da apsolutno nema kolizije između ajeta niti ovog hadisma ako uzmemo da je on vjerodostojan. Uglavnom, e, o, uglavnom ovo je ono onog što se moglo reći o toj temi. E, jedino što sam mogao jel, da navedem sve detaljno koji šta je učenja koji je rekao e, razumijevanje o, između ovog hadisa, spoje između hadisa i ajeta tako dalje. a to bi nam uzelo puno vremena i to bi stvarno moglo o tome, o samo bi se moglo jel, držati predavanja, a što nije cilj jel, na odgovaranja na ovakav način. Pa tako inšala nadam se da je, se razumio odgovor ono najbitnije što se pita iz ovog jel, odnosno e, ovdje je u pitanju došlo u stvar da, da, brat kaže jel, kaže ja sam na jednom sajtu pročitao tu tvrdnju, stvar nije to tvrdnja, to se vraća na hadis, hadis koji je Abu Dawud u svom sunenu e, i Beheki u Delajdu i hadis znači, koji su mnogi učenjaci ocijenili vjerodostojnim i koji se spominju u Siri, znači vraća se na njih ono je e, problem samo nastao sa te strane da li, je ovaj hadis kontradiktoran, da li je opričan ajetu. Da li je opričan ovom ajetu, a o smo već govorili Tako da možemo prijeći e, na sljedeće pitanje i odgovor na nje. Samo da provjerim, nadam se da, se dobro čuje da možemo nastaviti. E, sljedeće pitanje kaže Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh E, alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh, interesuje me kada će da se prevaziđu razlike između daija. Zašto se razilazi kada smo svi na istom slijedimo Kur'an i Sunet? Odgovor na ovo, e, da ne bi ja plaho durio oko ovog, e, najbolje je da onaj koji pita, a i ono koga baš interesuje, što se daje razilazi i u čemu se ima smisla razilaze u čemu nema smisla razilaze bez obzira što se pozivaju na Kur'an sunet i ne samo naše daje da se pozivaju na Kur'an sunet nego su i sufije pozivaju na sunet šije se pozivaju na Kur'an i sunet nema sekte u islamu da se ne poziva na Kur'an i sunet nego pitanje samo u tome e, kako se tumači taj Kur'an i sunet pristup tumačenju Kur'ana i suneta uglavnom e, odgovor na ovo pošto sam ja e, već ranije davno upitan nešto, pitanje slično ovom pa sam odgovorio, činim se da ima predavanje, na više stranice na YouTube ima predavanje e, e, razilaženje daja, pod naslovom razilaženje daja koji detalje obrađuje ovo pitanje. Uglavnom razine ovoga je ovdje da se kaže jel, da ima e, pitanja u, u šerijatu oko kojih je neminovno da se raziđu daje da kažem neminovno iz, iz, toga, iz razloga što se određeni šerijatski tekstovi mogu razumjeti na različit način. To je jedna stvar. Druga stvar, e, znači odgovor, e, odgovor konkretan da se, da se nekom srce smiri u tome, da, se kaže, jel, e, svima su poznati četvorca imama Mezeba, Ebu Hanife, Malik, Šafija i Ahmed. Da ne govorimo o drugim učitehide koji su živjeli u njihovo vrijeme. Da ne spominju u njihovo vrijeme. A poznato je i to da su se učenjaci četiri mezeba skoro u 70% ili 80% mesela razišli. Imaju različite stavove. E, pa onda se jel, e, postoje pitanje, a ako su imali ova četvorca imama prostora da se raziđu, a razišli su se, a bili su izuzetno učeniji od današnjih daja naš, Do više spoznavali Kur'an i Sunet i vraćao se na Kur'an Sunet, ali se različno u razumijevanju određenih pitanja, mnogih pitanja, većine pitanja i fitka. Različili se. Ako su oni imali prostora se raziđu, i imali su povoda se raziđu, znači ovo se vraća na, na, na, na pitanje esbabu lema, razlozi zbog kojih su učenjaci razilaze, o kojima su napisane mnoge knjige, napisane na tu temu. Uglavnom, e, mnogi sad ovo, ovaj, ovo što spominjem, sad, sve to spomenuto u ono predavanje. Znači, spomenuto do, baš i što govori, znači, ako su četvorca imama, koji su e, nema, nesumnjivo učeni od današnjih daja, imali, jel, e, imalo širine u tome da se raziđu i razišli su se, što je činjenica, kako se neće današnje daje, koji imaju manje znanja, koji ima više povoda razloga da se raziđu, kako se neće raziđu, Odnosno, treba shvatiti jednu stvar da u razilaženje, e, da razilaženje e, učenjaka određenim sredinama sasvim prirodno, sasvim normalno. Neko jedna je istina, neko od njih potrefio, neko je promašio. Slijedi se ono e, zašto imaju dokazi. Zako toga nema dileme. U tom predavanju naveo sam i razloge zašto se učenjaci inače razilaze, o tome su napisane knjige, onda se poslije navio razloge zašto bi se današnje daje imale razloga razići. I, tu je vrlo bitno da se čuje, i, odnosno e, da se stavi do znanja. Šta to znači? Znači da daje današnji, mnogi od njih su na različitim mjestima, u različitim državama, na različitim fakultetima. E, znači same različite fakultete, a ne, daju isto znanje e, svi ti fakulteti. Neki su jači, nekima e, se, bolje, konkretnije, e, dosljednije, preciznije uči, a na nekima se ne uči. Sa druge strane, nisu, e, nisu sve dalje isto po pitanju njihovog, njihove ozbiljnosti u pitanju traženja znanja. Znači da, su, da uložili mnogo truda, nisu svi da, u tom sticanju znanja, iščitavanju knjiga, dodatnog, nisu svi gajisti po tom pitanju da su, svi učili sjedli kod šehova i učili kod šehova. Neki su učili, neki nisu, su kod mnogo šehova, neki kod malo šehova. I tako dalje. Neki su dobro učili u toku škole, neki su slabije učili, onako je slabije učili, normalno najmanje manje stekao znanja. I tako dalje. Znači, neko je, neko specializirao se u akidi, neko je specializirao se u hadisu, neko u fiku, a neko u sve ili, u svim većini oblasti. Sve to utiče naravno da se, da se raziđu po određenim pitanjima. E, I još jedna, još dodatna stvar, da se, se daje razliku i po prirodi, po temperamentu. Određen daja naginje, naginje, recimo, žestokim, recimo, gdje god je žestoko mišljenje, naginje to po prirodi. Dok drugi naginje uvijek gdje ima, gdje ima neko slabije mišljenje odgovara ljudima. I to, znači, često to odgovara temperamentu i prirodi čovjeka. Znači, neko je blag, neko je žestok, po prirodi, temperamentu i to utiče na njegovo izlaganje mesela. E, neki dalja je precizan, dosljedan, detaljan, istraži straži e, određeno pitanje detaljno u detalje, ko je šta rekao, kako je rekao, i ima dovoljno znanja da može doći sa ispravnim mišljenjem na osnovu dokaza. Dok drugi daja nema takvu spremnost, nije to naučio, nego je naučio samo da prenese od nekog. Rekao je Bim Baz, rekao je Usemin, rekao je ovaj, rekao je onaj, ne zna dalje E, niti ima vremena, niti se time bavi da dalje istraži ko je šta rekao, da sakupi mišljenja učenjaka i tako dalje, da ima snage da razabere šta je ispravno toga. Znači sve to utiče, sad taj komplet, sad taj zbir utiče na to da danas imamo praksi da jedan daje priča ovo, jedan ono, da jedan znači, ima jače argumente, drugi ima slabije, da jedan dođe s drugim stavom, jedan sa trećim stavom i tako dalje. I, e, ono što je bitno, E, ona najbitnija stvar na kraju ovog je u tome da, neko od nas kaže, pa dobro, koga će onda slijed? Mi imamo ti neki dvadesetak daja, navodim primjer, i, e, i ako tih dvadesetak daja po jednom pitanju kažu tri, četiri mišljenja, onda se zaista postavlja dilema šta će jedan običan brat ili sestra, koga će od njih slijed, koga uzeti. E, I po tom pitanju, što to je pitanje posebno za sebe, kada su učenjaci razviđu određeno pitanje, koliko se slijedi. ispravno inšala, mišljenja da se slijedi onaj učenjak kod određenog brata i sestre koji je pouzdaniji i učeniji kod njega, u čije znanje ima više povjerenja. Znači, određen brat i sestra, kad do određenog daju e, ima više povjerenja u njegovo znanje, njegovo izlaganje, njegovu preciznost, pedantnost i tako dalje. Znači, ima povjerenja u to, on onda e, ispravnije da treba njega slijediti. A ne da slijedi od njih koja šta rekao šta mu odgovara njegovom nefsu njegovim strastima. U određenom meseli odgovaramo da slijedi onog daju, jer on žestok. Odgovaramo to tome da bude žestoko. U drugom pitanju, jer njemu odgovara zbog njegovih životnih prijeta da bude blaža, blaža mesela, blaži odgovor, pa slijedi onda drugog daju. kad ima ovaj rekla, odgovor To je slijedjenje strasti. Znači ispravno je da se slijedi određen daje, onaj daje u čije znanje se ima najviše, eh, najviše povjerenja i koji zaista dođe sa dokazima, sa jakim argumentima koji, koji je teško odbiti. Hele, ne uglavnom, znači, koga interesuje detalje, ovoga, znači, može naći, e, može poslušati predavanje, razilaženje dalji ja. Razilaženje dalje, znači, može naći na YouTube, može naći na određenim strancama i tako dalje. E, Hele, ne e, Što se tiče sljedećeg pitanja, to je peto pitanje po redu, kaže Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Da li su roditelji poslanika sallallahu ali im preselili kao mu'mini? Odgovor na ovo pitanje E, odgovor na ovo pitanje u stvari je odgovor ono što je došlo <clears throat> u vjerodostojnim hadisima. Naime, što se tiče e, e, oca Allahov poslanika sallallahu alaihi wa Abdullaha, sam poslanik sallallahu alaihi wa sallam za njeg rekao u vjerodostojnom hadisu, kada ga jedan od ashaba pitao, kaže, gdje je moj otac, odnosno gdje mu je završio otac? Kaže e, buke finnar, tvoj otac je u vatri. Završio, znači kao mušik, završio vatri. Pa je, pa je se vidio na tom čovjeku da je to, da je ga pogodilo, da je bilo teško. Pa mu je onda poslanik sam to rekao, kaže, inne, inne ebi o ebake finar. I tvoj, i moj otac, i tvoj otac u vatri. Hadis je vjerodostojan, bilježi ga muslim, E, znači nema sumnje njegov vjerodostojnost, znači i time nas je Allahu poslanik sallallahu, alaihi alejhi ve obavijestio da je njegov otac da je u vatri. Da je završio kao nemusliman, odnosno kao mušik, stvari njega nije dostigao islam. To što se tiče njegovog oca. A što se tiče njegove majke, također bilježi muslim u svom, e, sahihu, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, tražio sam dozvolu tu rabbi. Tražio sam dozvolu od e, moga gospodara Allaha Đalšanu, kaže da obiđem, e, tražio sam dozvolu u, u, dvije stvari. Jedan između ostalog tražio je e, da traži istikvar, da moli Allah šanu za svoju majku i da je, da je posjeti njen kabor. To su te dvije stvari što su a kaže, e, pa mi je, kaže, Allah Žešanu dozvolio jednu, a zabranio drugu. Odnosno, dozvolio je da obiđem njen kabur, kaže, ali mi je zabranio da činim kvar, Kaže, imam nevevi i mnogi drugi učinjaci, iz ovog se razumije da je njegova majka, ni, e, znači, nije, od, e, znači, znači, da je ona završila kao, kao znači da će biti u Jehenemu, u vatri. Zašto? Jer da, nije tako, bilo bi mu dozvoljeno da je učini istikvar. Istikvar, traženje oprosta za nevjernika nije dozvoljeno kao što je došlo jel, u ajetima. Kao što je došlo u ajetu, u Koranu. Prema tome, ovo je jedan skraćen odgovor po ovaj, ovog pitanja. Naravno, ovaj odgovor jel, nije štimalo određenim ljudima, određenim sektama unutar islama, pa su, jel, pa, pa tvrde drugačije, e, da, odnosno da da je, spominju jednu predaju. A u stvari to je izmišljen lažni hadis, nema ga nigdje u, zbirkama hadisa, e, znači meudu, izmišljen, krivotvoren, u kojem je navodno na Allah Želešanuhu oživio njegove roditelje, pa su oni povjeravali u poslanika sallallahu alejhi pa su onda ponovo umrli. A to je meudu izmišljen hadis, nema nikakvog osnova, nema ga u hadisnim zbirkama ali e, određenim sektama to treba, pa se one tako tumače i tako dalje. Helen, i da, danas, znači, e, e, to pitanje ostavlja veliku nelagodnost kod mnogih ljudi, kako oni su njegovi roditelji, kako da oni budu u vatri, kako kako oni i tako dalje, e, da ne otvaramo sad tu temu. I to bi bio prilike odgovor na ovo pitanje. Sljedeće pitanje, šesto, kada se malikom rahmatullahi barakatu, kaže da li se gubi abdest ako se dotakne nešto što je dodirnula vatra kao što je PPO. Ispravno da da to ne kvari abdest, nije mi poznato da iko tako nešto rekao, osim ako ovdje u pitanju e, da, da osoba koja pita nije razumjela nešto što je došlo u jednom hadisu. Došlo je u hadisu, jer dostojnom hadisu. E, da, se kvari abdest od onog mima meseti, od onog što dodirne vatra kad kad ono što misli, ono što, znači, što se pojede do vatra. Misli se u stvari što je skuhano na vatri, ispečeno na vatri. Da poslije toga treba uzeti amdest. Uglavnom, ispravno je da je to derogirano i da, ako, se u to u pitanju mislilo, jel, ispravno je da je to derogirano i da se ne radi po tom hadisu, a ovo što je, ako se ne misli to, nego konkretno ovo što je rečeno u rečenci, da se gubi ako se dotakne nešto što je dodirnula vatra, kao što je pepeo, E, nema sumnja to ne kvari abdest, niti ima jednog dokaza na tako nešto da to može kvariti abdest. Ne znam sa koje bi strane uopšte moglo da se pokvari abdest. E, sedmo pitanje, kada se nam alaikum rahmetullahi wa barakatuh, alaikum wa wa barakatuh, e, da li je po islamu, ovo ovdje o, nazivanju selama čini su kod svakog pitanja isto, koda da je, dodatno stavljeno, Hajde, nema veze. Sedmo pitanje. Da li je po islamu dozvoljeno praviti snješka dijelića? U osnovi naravno, jel, e, da odmah kažemo, jel, e, što se tiče muamelata, međuljudskih postupaka, što se tiče muamelata, međuljudskih postupaka, e, osnova je tu al hil dozvola. Sve je dozvoljeno, osim što ukazuju širijetski tekstovi da je zabranjeno. Znači u osnovi sve je dozvoljeno u međuljudskim postupcima mimo ibadeta znači. Znači sve je dozvoljeno u međuljudskim e, postupcima, relacijama, poslovima, trgovinama i tako dalje, osim ono što je u širijskim tekstovima da je zabranjeno. Ili pojašnjeno kako mora raditi. A za, e, ovako nešto nije došlo u tekstovima da je, da je zabranjeno praviti. Odnosno, e, ovdje problem može doći sa druge strane. Ako je pravljenje Snješka Bijelića ima veze sa, vraća se na neku vjeru, ima neki e, simbol nekog ibadeta, nekog božanstva i nečeg drugog gdje se vraća na neku e, e, vjeru, neispravnu vjeru, batil vjeru. Onda te, sa te strane dolazi zabrana odnosno o ponašanju kjafira u, u stvarima vjeri. O ponašanju kjafira u, stvarima, u, vjerskim, znači nekim praksama, nekim ibadetima i tome slično onda s te strane može doći zabrana Meni nije poznato, nisam imao vremena da istražim, jel, odakle je osnova, kako je došlo nešto Bijel, ko je on, kako je, znači, e, to bi trebalo istražiti e, sa historijske strane, imalo neku pozadinu vjersku ili nema, ako ima vjersku pozadnu, onda je to zabranjeno ponašanje, jel, time su ponašanje kjafiri u tome, jel. S tim da je, jel, čudno kako moglo imati, jel, s koje strane moglo imati e, neku vjersku pozadnu. Ali, hele, ne se govorimo onako, jel, teoretski. S druge strane može biti e, oponašanje kafira e, u, običajima. A rekli smo jel e, da je ispravno je da je zabranjeno ponašati kafirima u običajima, u kojim običajima? Oni koji su specifični samo za kafire, koji rade samo kafire. U tim običaja nije dozvoljeno da se oni oponašaju. E sad se postavlja pitanje, da li je pravljenje snješka bijelča, <clears throat> da li je to, da li je to običaj samo kod kafira, ili određene vrste kafira, nije poznat uopšte strana i uopšte ne radi muslimani, pa da neko sad to radi i time ponaša kafira. Onda bi to moglo poslati po to. Međutim, koliko men poznato, jel, i muslimanska djeca u mjestima gdje ima snijega, pravi snješka bijelića i, e, i sasvim normalna praksa da, se time na takav način igra. Nije poznato da, da je to specifično samo za kjafire. Uglavnom, što se tiče ovog pitanja, e, osnova je da je to dozvoljeno. Osim ako se ispostavi ovo malo prije što sam spomenuo. Da ima veze sa nekim e, vjerskim ibadetom, sa nekim vjerskim obredom o neke vjere, onda u tom zabranjeno, ili ako je specifično samo za Kjafir, A bliže je da to nije specifično za Kjafir, nego to radi i muslimani, muslimanska djeca. E, Allah zna najbolje. Osmo pitanje, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaže, ujutro bude do 20 stepeni više, minus 20 stepeni više. Mešid udaljen na 23 minuta hoda. E, kako da brat postupi? Hoće li ići na sabah ili će klanjati kod kuće? Naravno, ovo pitanje se vraća na obavezu odazivanja klanjanja u džematu za ono ko čuje ezan. Onaj ko čuje ezan koji se uči prirodnim glasom, tužan da se odazove u taj meši gdje se, gdje se klanja u džematu po ispravnom stavu da je vađib e, e, farz namaze klanjati u mešćidu. <clears throat> Onda se vraćamo ovdje na, na ovo pitanje. 23 minuta hoda. E, sa 23 minuta, minuta hoda može se prevaliti otprilike jel, više sigurno od jednog kilometra. Kilometar i po ili možda i više. Koliko znam, otprilike treba nekih 10 minuta normalnog hoda da se prijeđe jedan kilometar ali eto neka bude, nek se priđe kilometar i pol. E, lično sam mjerio sa određenom braćom, mjerio sam koliko se može čuti e, e, ezan koji se prirodnim glasom. Znači nije ibret u ezanu koji se preko, preko megafona, preko zvučnika, nego ibret prirodnim glasom. Na kojoj udaljenosti najviše se čuje prirodan glas? Naravno, ako ne utiče na to planina, ako ne, ako utiče dolina, rijeka i tako dalje. Uglavnom, ono što smo najviše, što kada smo mjerili, što se najviše moglo najdalje čuti, gdje se ne razumije u stvari, može samo čuti neka galama i da neko nešto urliče, nije se moglo razumjeti šta uopšte izgovara što uči, to je otprilike neki kilometar, kilometar i sto metara. Znači na najveću udalju gdje se može čuti ezan otprilike, govorimo možda zavisno od mjesta, da li je dolina, da li je planina, tako dalje, otprilike jedan kilometar iz ovog što ovdje spomenuto u pitanju, ako je pitanju 23 minute hoda, jednog normalnog hoda, naravno, naravno ne jer se ne može hodati, nego jednog normalnog hoda, uglavnom nevezano za minute. Znači, ako je ta njegova kuća udaljena više od kilometra, više od kilometra od mešćida, a kad kažemo od kilometra, ne misli se onim krivudavnim stazama, nego u pravac. Pravac od njegove kuće, znači one vazdušne linije, znači vazdušna linija, da bude udaljen jedan kilometar. Ako je više od jednog kilometra, onda inšala nije dužan, nije dužan da se odaziva e, klanjanju u tom džematu. Znači, to, tome mu stehaba. Nije, znači, nije grešan ako ne ode klanjati. Ako je manje od jednog kilometra, onda je obavezan i vađi mu je da ide klanjati. To govorimo u osnovi, E sad, da li može e, velika hladnoća, poput e, niz 20 stepeni, i još, ako je pitanje snijeg, neprohodna staza i tako dalje, da li je to uzor za izostavljanje džemata? i koliko to može biti uzor za izostavljanje džemata. E onda je to tema za sebe. Ali pošto to nije pitano, jel, ja bar tako nisam razumio, jel? E, nije to e, pitano, jel, da li je to uzor što je, e, što je hladnoća min 20 stepeni i da, je, da teško doći do, do mešida zbog neprohodnosti, zbog dubokog knjiga, tako dalje. Da li je to uzor za opravdanje neklanja u džematu, jel, to pitanje za sebe. Nekad može biti uzor, nekad ne mora biti uzor. Helem neće. Deveto pitanje. Kaže, eselam alikum, rahmatullahi, to da ne čitam više, se ponavljam isto. Kaže, e, može li biti musliman onaj ko ne zna šta je širk? Eto, tu me nešto muči. Odgovor na ovo pitanje e, ima situacija određenih ljudi e, koji, koji mogu biti muslimani, a da ne znaju šta je širk. Navest ćemo jedan banalan primjer. Čovjek koji primi islam, ne zna ništa malteno islamu. Nešto ga privuklo, nešto ga dirnulo i on primi islam. Pita kako se ulazi u islam. I ovi kažu ulazi se sa šehadetom. I on govori šehadet i postane musliman. Pa onda poslije toga govorimo ovako se klanja i on klanja. Ali on ne razumije. Ne zna on šta je širk, uopće nikad čuo, ni čuo, možda nije Kur'an ništa. Postoji musliman i on će tek nakon doglednog vremena, ako bude vrijedan i bude htio i naučiti o islamu, o tevhidu, o širku, o tevhidu, ono ispravno razumijevanje, ali u prvom momentu on to ne zna. I postoje musliman, nema sumnje da postoje musliman. Sa izgovaranjem šehadeta ušao je islam, ali ne zna šta je širk, ne zna tumačenje širka, ne zna, i može čak upast u širka, ne zna da je to širk. Nema sumnje da je, da ovo, da moguće, da se može desiti stvarnost i da se dešava u stvarnosti. To je jedan banalan primjer. A može biti i drugi slučajeva u sredinama. U sredinama gdje, e, gdje, je nestalo znanja, ispravno šarijetskog znanja. Gdje nema učenih ljudi, kao što je bio slučaj znači, u, e, ruskim republikama gdje je bio zabranjen islam, pričanje islamu, tumačenje islama. Znači onim muslimanskim republikama koje je sad odvojila od Rusije. Gdje su ljudi bili ubijani zbog islama, odvođeni u Sibir i slično tome e, što je poznato, znači da je toliko e, zaboravljeno, e, osnove temelji islama su zaboravljeni, ljudi su samo znali da su muslimani i kri, jel, ovaj, samo neki su možda učili Kur'an i znali za Kur'an, neki su tajno klanjali, neki nisu, tako dalje. U svakom slučaju, znači ima tu slučaj ljudi koji sebe smatraju muslimanima i tvrde za sebe da su muslimani i možda i klanjaju, i znaju a da nisu razumjeli te neke osnovne stvari i čak sam širk i možda čak upadno širk i rade širk i u takvim situacijama e, e, čak rada tog e, činjenja dijela koji su širk u određenim situacijama po, po većini učenjaka u gumeta ehli tada neznanje nepoznavanje osnovnih temelja islama može biti i uzr znači da, ne budu mušici zbog činja tog širka. Znači to djelo je širk jezdo učinio. Međutim, ono, ono, može biti opravdanje neznanje, može biti opravdanje kod Allah Žešanu. Znači što je poznata mesela razilaž kod učenjaka, da li je širk, može, da li može, e, neznanje biti uzor za širk. Što je tema za sebe. U svakom slučaju ovo što, što brat pita, jel, znači nema sumnje da, ima situacije, slučajeva kao što znaju, znači onaj koji tek primi islam, da može da poznaje šta je širk, uopšte ne pozna šta je širk, a muslimani primio islam ušao u islam. Također ljudi koji žive udalje, nema učenjaka, nema ko je uči, zabranjen islam, tako dalje. Međutim, oni, jel, e, oni su muslimani, uh, što su naslijedili, što pozivaju islam. Međutim, nemaju odakle gdje nauči i zabranjeno da uči. Znači, to je slučaj gdje čovjek može biti musliman, da ne razumije uopšte nema puno šta je širka. dalje, deseto pitanje, a ono je ujedno i zadnje, jer ova ostala, na ostala sam odgovorio prošli put. u tom pitanju je došlo, kaže, da li je dozvoljeno za čovjeka koji je u osnovi musliman, ali govori ružno protiv pripadnika ehli sunneta, takozvanih vehabija, reći da je šeitan. Od jednog je začuo na predavanju da, e, da govori o ovom pitanju i zabranjuje da se ikona zove šeitanom, jer kako on kaže šetan, e, on kaže e, da je šetan sušto zlo, a u čovjeku uvijek postoji mogućnost povratka da ne duljim previše, poznato je također da nas Allah Žešanu Kur'anu boreša da, da postoje šetani od džina i od ljudi. Kako razumjeti ove dokaze koji su, makar prividno kontradiktorni? Da li je dozvoljeno i čovjeka koji nanosi puno štete islamu nazvati šetanom? Da vas Allah pomogne u vašem poslu. Naravno, odgovor na ovo pitanje, e, prvenstveno se vraća, jel, pošto je riječ o tome, e, da je Allah Žešanu nazvao, e, da, znači, rekao da imaju šetani, min od džini, vole insi. Da imaju šetani od džina i od ljudi. Što je došlo jel, u kuranskom ajetu, u suri el anam 112. ajet u kojem uzvišeni kaže وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُكَ الْقَوْلِ غُرُورًا Kaže, voleo ša fa'aluhu, fa jeftarun. Kaže, e, također, mi smo učinili svakom vjerovjesniku, kaže, a duve neprijatelja, kaže, šetane od ljudi i šetane od džina. Jedni drugima objavljuju zuhruta to, znači lažan govor, ukrašen, reći govor, koji obmanjuje ljude. Uglavnom u tefsirima ovog ajeta je došlo, da ne duljimo kod toga, znači e, da je ovo e, u ajetu ovo šajatin al insi wal šetani od ljudi i od džina da je to u stvari u arapskom jeziku u stvari bedel min dug jer aduv je neprijatelj spomenuto prije toga. Znači značenje ajeta također mi smo učinili svakom vjerovjesniku znači učinili da ima neprijatelja kojeg neprijatelja? Kaže, šetane od ljudi i od džina. Koji jedni drugima uljepšavaju, uh, uljepšavaju govore manju ljude. U, u borbi protiv, protiv vjerovjesnika. Znači, u stvari šta znači to? Da su neprijatelji e, vjerovjesnika koji su govorili protiv njih, da su oni u stvari, da su neprijatelji vjerovjesnika, da su oni u stvari ti e, šetani od, od ljudskog i od džinskog roda. odnosno, Kaže Ibn Kesir, kaže šeitani, kaže šeitani su ko, kaže šejatinu, kaže ko su ti, kaže svako onaj, kaže koji e, dođe sa zlom poput, poput poput zla s kojim dolazi šeitan. Kulo haređa e, an nezirih i biša. Znači, ko dođe sličan njemu po zlu, to su šeitani a kaže Allahovim e, e poslanicima vjerovjesnicima nisu neprijatelji bili osim šetani od ovih, od ljudi i od džina. ima i drugo tumačenje o Katadi prenosi. Kaže, e, kaže šeja finul insi val džini, kaže, e, kaže od džina šetani i od ljudi šetani da se u stvari da ima ljudi znači e, da se tako ponašaju, da tako rade kao da su u njima šeitani. Znači na njih su toliko šetan djelovali da oni u stvari rade ono što i šetani rade. Hele, ne se, bilo kako bilo, e, znači e, ovaj ajet ako bi se e, htjelo reći da, da ovaj ajet može biti e, dokaz da se nazove neko od muslimana šeitanom koji, e, ružno priča protiv, protiv kako ovdje je rečeno pitanje ehli suneta koji oni nazivaju vehabijama. sad, zavisi u kom kontekstu se misli tu šeitan. Ako se misli znači u kontekstu šeita, kao što došlo ajetu, da je on neprijatelj, da je on neprijatelj, znači ehli sunetske davi, da je on neprijatelj ehli sunetske davi, da, znači, da svjesno i smišljeno priča protiv njih, blati ih, da ih naruši, da ih ocrni, gdje, se čak, ne libi i da laži i da slaži i tako dalje, u tom kontekstu, znači ne, da radi iz neznanja. Čovjek ne zna džahel, pa tako priča, čuo i tako dalje. Mada to nije prodanija nego svjesno i otvoreno priča protiv njih, čak izmišlja laži i tako dalje, u, tom kontekstu, kao neprijatelj te ispravni dave, vraćanja na izvorni islam, u tom kontekstu reći da je, da je poput šeitana, ima smisla, jel? Jer je neprijatelj onog što je ispravno. Bez obzira što je on muslima i što klanja. A ako se misli da je on šeitan u smislu da je poput šetana, u smislu da je poput šetana, znači E, ono koji je kjafir, e, u tom kontekstu naravno da nije ispravno reći. Nije ispravno reći da je šetan kao što je šetan ovaj koji je na kufru. Odnosno svi šetani koji, zavode ljudski rod sa ciljem da ih zajedno sa sobom odvedu u džehenem. U tom kontekstu reći da je šetan, znači to nije tačno. To nije tačno. Međutim ovdje, jel, kako je prenešena ova, ova rečenca, on kaže da je, kako kaže, čuo nekog daje, kaže, kaže e, njegovo opravdanje zašto nije dozvoljeno da se govori nazove šetan kaže šetan je sušto zlo, a u čovjeku uvijek postoji mogućnost povratka. Mi, e, naravno da je šeitan sušto zlo. E, ali mi govorimo o određenom momentu, u čovjeku postoji mogućnost povratka, to je tačno. Ali mi govorimo o onom momentu djelovanja određenog čovjeka, znači da su njegovi postupci i djelovanje šeitanski. Da je tu poput šeitana. U tom kontekstu ima smisla reći, jel? A naravno, e, a ne u kontekstu da, on, da je on e, šetan poput šetana, ono, znači, poput šetana, recimo, ako uzmemo primjer, e, Ebu Džehla i Ebu Leheba, koji su nema sumnje, jel, šetani od insa, od ljudi, i da ne neke druge mušike, koji su radili ono što su radili. Znači da se u tom kontekstu ovaj čovjek smatra da je šetan od, insa, od ljudskog roda, je neistan. Jer u njemu ima hajra u tome što je musliman uopšte. On ima svoj hak kod nas kao musliman. Da ga posavjetujemo, da, mu damo njegov hak islama, onim svim pravima koji su spomenuti, koji su poznati u hadisima. A ovu stvar mu zamjerimo, i na nju, da nju upozoravamo i molimo Allah Žešanu da ga uputi, da ga vrati na istinu i da mu, da mu oprosti takvo ponašanje. Helen znači, e, e, po mom nekom tumaču, nije to baš e, crno-bijela, jel, crno-bijel odgovor u smislu, jel, da, ako se poredi taj čovjek sa djelima šetanskim, onda ima to smisla, smisla reći. A ne da je on sam po šetan kao kjafir u ljudskom rodu, jel, kjafir koji radi protiv islama, protiv vjerovjesnika, protiv vjeri i tako dalje. Allah zna najbolje. Uglavnom, eto, to su ta pitanja koja su došla, koja su nova, tih desetak pitanja. I sa, s tim smo završili. Naravno, prodali ovaj, probili smo e, e, vremenski, termin. E, davno gledajući opet na kašnjenje. Ja molim Allaha Đešanu da nam ovo ukabuli i da ovo bude dokaz za nas na sudnje dana, a ne protiv nas, da nam poveća znanje i bogobojaznost, a ujedno, braćo se koristim priliku, jel, da zajednički dovimo da Allah Žešanu sačuva našu braću i sestre u Siriji da im olakša njihove tegobe i njihove nedaće, da izliječi njihove bolesne, da im pomogne u njihovom džihadu i borbi protiv, protiv kafira, i da nam e, da nas obraduje sa brzim haberom da je on spao sa vlasti, da je ubijen, da je smaknut, i da je, da je sa te strane došla olaši za naše braći i sestrama u, u tom mjestu. I e, braću savjetujem vas da kada padnete na seždu, da se sjetite njih, naše braće, i da dovite za njih, kao što su braćo i sestre, kao što se prenosi ovdje, oni dovoli za nas kada smo mi bili u Musibetu u Bosni. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa atubu